वरी हिनखे शुरू खां था पढ़ूं ॾिसूं था हाणे इहा गॾु आहे त पढ़ी सघूं पिए पंहिंजो हुन में माइटनि उन्हनि जा नाला आहिनि जंहिंजे घरनि में तव्हां खाई सघो था पर हाणे इन मुंहिंजे मुंहिंजे ख़्याल में आई इन खां वधीक तर्जुमे करण ऐं एक्सप्लेन करण खां अॻु में ॿियो हिकिड़ो नुक़्तो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं हुयो त अलाह ताला कन इन्हनि उल अरहाम जेके पंहिंजे यूटेरियन टाइज़ जा जेके वास्ता आहिनि माइटी मिटी जा वास्ता आहिनि उनखे अलाह ताला वॾो इज़त वारो कयो आहे ऐं उनजो ज़िकर कराशी में केतिरा दफ़ा कयो अथऊं ऐं नाला वठी नाला वठी नाला वठी नाला वठी नाला वठी माना हीअ हिकिड़ी वॾो शर्फ़ आहे वॾी इज़त आहे इहा ॻाल्हि सम्झणु खपे त हिननि माइटियुनि मिटियुनि जो जेके तमामु वेझा माइट आहिनि ऐं उल उल अरहाम आहिनि रहम यूटेरियन टाइज़ वारा आहिनि हुननि जो ज़िक्र अलाह ताला हिते कयो आहे ॿ दफ़ा हिते ॿ दफ़ा फलाणनि जे आॾो तव्हां ज़ीनत औरतूं ज़ीनत करे सघनि थियूं वरी हीअ ॿी ॿियो दफ़ो कयईं त पंहिंजो फलाणनि जे फलाणनि जे साम्हूं त जे घरनि में तव्हां खाई सघो था हुनजा नाला वठी नाला वठी नाला वठी इहो वॾी इज़त आहे वॾी शर्फ़ आहे हिननि माइटियुनि जो हिन खां सवाइ सूरत निसाम पाण पढ़ीसूं अलाए कोन पढ़ीसूं पर हाल में जेको आहे सो त फलाणनि फलाणनि माण्हुनि सां तव्हां शादी नथा करे सघो मतिलबु हिते इहे हुरमत वारा रिश्ते रिश्ता आहिनि हिन सां तव्हां शादी नथा करे सघो ॿियनि सां <laughs> जेको शादी कयो पाण उहे माइटी मिठी वारा उहे नाला अलाह ताला वरिता नाला वरितनि बाक़ाइदे त हिन जो मतिलबु इहो आहे त हीअ यूटेरियन टाइज़ ॿियनि चयो जेके यूटेरियन टाइज़ रखनि था उहो सूरत राज में फरमाई त हुननि जो हेॾो दर्जो आहे हेॾी ॻाल्हि मतिलबु ऐं जेके यूटेरियन टाइज़ टु टोड़ीनि था उन्हनि सां तालुक़ु लुक तोड़ीनि था माइटी मिठी वारनि सां त हुनजो तव्हांजो अहिड़ो ख़राबु दर्जो आहे हाणे हिन में सूरत निसाब में जेके आयतूं आहिनि भले मोसिनात खां अॻु में इहे जेको मौसनात जो सीपारो थो थिए थो उन्हनि मज़ा आहे त उन जिन जूं शादियूं थियल आहिनि उन्हनि सां तव्हां नथा शादी करे सघो उनखां अॻु में जेके ॿिया रिश्ता जिन जा नाला वरितईं उहे हुनमें ॿुधाए पियो त कहिड़नि रिश्ते कहिड़नि माइटनि मिटनि सां तव्हां शादी करे सघो था कहिड़नि सां नथा करे सघो त पहिरीं फरमाईं त जेको तव्हांजे पीरनि जूं ज़ालूं हुयूं उन्हनि सां तव्हां नथा शादी करे सघो हिकिड़ो त इहो थियो मतिलबु त हिन वक़्तु या हज़रत पंहिंजे इब्राहिम याक़ूब वग़ैरह जे ज़माने में के माण्हू अहिड़ा हुआ जेके पीरनि जूं जेके ॿियूं ज़ालूं ॿियूं ज़ालूं हुयूं यानी माउ खां सवाइ सॻी माउ खां सवाइ हुन सां शादी करे छॾींदा हुआ हिते अरब में बि जाहिरियत जे ज़माने में के माण्हू अहिड़ा हुआ जिन खे इन रिश्ते जो जी ख़बर न हुई हिन करे अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो त जेके तव्हांजे पीरनि जूं ज़ालूं आहिनि बसि पोइ स्टेप मदर थी तव्हांजी जेका कंहिं बि सूरत में हिन अॻु तव्हां खां या पोइ तव्हांजे मतिलबु उहो अॻु में बसि हुन ते चादर खीचंदा अच हीअ मुंहिंजी ज़ाल आहे बसि हाणे तुंहिंजे पीउ जी ज़ाल हुई हाणे तुंहिंजी ज़ाल कीअं थी तंहिंजो हिकिड़ो त इहो हिते अलाह ताला क़ुर शरीफ़ क़ुरानझ सख़्तु ताक़ीद सां चयो त इहो हराम आहे तव्हां ते तव्हांजे पीरनि जूं ज़ालूं चुको हिन खां अॻु में थी चुको सो थी चुको मतिलबु त उनजो हिसाबु तव्हां सां कोन्हे पर हाणे तव्हां असांजो हिसाबु आहे पंहिंजे पीरनि जे ज़ालुनि सां यानी छा चइबो आहे निगियूं मायूं जेके मुर्गियूं मायूं सां तव्हांजी या मासियूं पचंदा आहियूं उन्हनि सां तव्हां शादी करे सघो हिकिड़ी इहा ॻाल्हि कई भोला टैंक्यू मां न कह आबा हुकुम मिलनि निसाए इलाह मां कद सलफ जेको थी गुज़रियो सो थी गुज़रियो उहा मतिलबु हाणे ॾुधल खीरु खाइण में त नथो वापसि विझी सघिजे उहो वियो हलियो पर हाणे जो हुकुम अची वियो आहे शरीत मोहम्मद मुसवा सलाहु जी त हाणे हराम आहे उम्मत मुहम्मद सलम इनकार फ़हश अन उहा मख़्तनि उहा साह सबील आहे हिकिड़े तमामु फ़र्श ॻाल्हि आहे जो माण्हू पंहिंजे माइटी माउ सां पंहिंजो निगी माउ सां शादी करे ऐं छा करे ऐं फाश आहे ऐं मख़्तन आहे ऐं बुछड़ो तरीक़ो आहे तमामु सुठो टे लफ़्ज़ इस्तेमालु कया अथसि ग़दब वारो मख़्तन जी माना ग़ब वारे मथां अलाए हिकु ॿिया हराम कया विया रिश्ता तव्हां ते जंहिंसां छा शादी करियो उहे आहिनि महातकुम तव्हांजी सॻियूं माइरूं उहो बि लाहौल वाला हाणे हिते यूरोप वारा जेके पाण खे क्रिश्चन ऐं था सॾाइनि उहे पंहिंजे ॾाॾियुनि सां शादियूं कंदा पंहिंजे माउनि सां शादियूं कंदा लाहौल वाला ख़ुर शादियूं मतिलबु त उहो कोन पर हाणे उहो रहनि पिया ॿिया माण्हू रहनि पिया हुन सां पुटु ॼणनि पिया औलाद ॼणनि पिया पंहिंजे माइरनि वञा पंहिंजे ॾाॾियुनि वञा वॼा हुरमत होरने महाु उहा ऐं तव्हांजी धीअरूं उहा अख़वाथुकुम ऐं तव्हांजी भेनरूं उहा ऐं तव्हां जूं पुफियूं उहालातुखुम ऐं तव्हां मासियूं उहो बनाथुल अख ऐं तव्हांजो धीअरूं तव्हांजे भाउ जूं धीअरूं यानी तव्हां जूं भाइटियूं भाइतियूं बनातुल औफ़ ऐं तव्हांजो भेनरुनि जूं धीअरूं यानी तव्हां भाणे जूं उम हाथुकम ऐं उन्हनि औरतुनि जूं तव्हांजे ज़ालुनि जूं उहे माउ जिन उन्हनि खे खीरु पीआरियो उहो महाकुम्भ अलाह थी अरदा न कुम्भ तव्हांखे जिन खीरु पीआरियो उहे बि तव्हांजी माइरूं आहिनि हुन सां शादी करणु हराम आहे पर हुनजो मतिलबु इहो तक तख़्तीस आहे हुन रिश्तनि जी अरदा न खुम्भ उ ख़्वातु कुम मिनर रदात ऐं भेनरूं जेके आहिनि तव्हांजूं खीर खीर जूं भेनरूं यानी रदा जूं भेनरूं जेके आहिनि हुननि जे माइरुनि तव्हांखे खीरु पीआरियो आहे तव्हांजे माइरुनि उन्हनि खे खीरु पीआरियो आहे त उहा भेण तव्हां सां शादी नथी करे सघे उहा तव्हांजी भेण आहे ॼण सॻी भेण वांगुरु उहात रबा उहातोम बिना रज़ात हाथ निसा आहे कुम ऐं तव्हांजे ज़ालुनि जूं माइरूं यानी तव्हां जूं ससूं जेके आहिनि उन सां ताईं शादी ससु ससी सर उन सां शादी नथा करे सघो उहा रबा आहे ऐं तव्हां जूं अॻियां जेके हुयूं यानी तव्हांजी ज़ाल आहे हाणे उनखे अॻु में तव्हां जॾहिं शादी कयो अॻु में बि धीअ हुई हुन सां ताईं शादी नथा करे सघो अल अलाह थी फी हुजूर कुम तव्हांजे घरनि में रहनि थियूं या नथियूं रहनि मिनसा आहे कुम तव्हांजे औरतुनि सां अलाह थी दख़ल तुम बि हिन जिन सां दख़ल थियो आहे त उन सां नथा शादी पर दख़ल न आहे त पोइ ठीकु आहे तखून दख़ल तुम बि हिन फला जूना हाल ऐं खुम दख़ल न आहे थियो त पोइ यानी उन्हनि सां आम बिस्त्री न आहे थी त पोइ ठीकु आहे पर जे आम बिस्त्री थियल आहे उन्हनि जी माउ सां त हुन जी धीउ सां शादी नथी करे सघे सघिजे तव्हांजे अॻु जाई सां फला जूना अलाए खुम उहा हलायल आबना ऐ ऐं तव्हांजे तव्हांजे पुटनि जूं ज़ालूं यानी तव्हां जूं जेके नोहरूं आहिनि उन सां ताईं उहो नथा करे सघो शादी अब फलाएकुम अलदीन मिन असलाबिकुम तव्हांजो सुलभ मज़ा जेके पुट आहिनि तव्हांजा पुटे लाइ कया हुनजी ॻाल्हि न आहे उहो हुनजी वरी सूरत अज़ाब में ॻाल्हि अचे थी उहा ॻाल्हि न आहे वाई वन तजमाऊ बैनल ओखतैन ऐं तव्हां ते इहो बि हुकुम आहे त ॿ ॿ भेनरूं हिकिड़े वक़्तु शादी में नथियूं रखी सघजनि हिकिड़ी मतिलबु जेकॾहिं ॿी खे त पोइ पहिरीं खे तलाक ॾियणी पवंदी मतिलबु त इहो हज़ार या कुकू भले या कंहिं पंहिंजो हज़रत हज़रत उम कुलसूम जेका हज़रत फातिमा रज़ी अला ताल जी नियाणी आहे उन उनजे ॿिए मुड़ुसु जेको हज़रत जाफ़र तयारु वञा उन उनखे तलाक ॾिनी वरी ॿी सां शादी कई भेण सां बहिनल उख़्तैन इलाह मां कदसलफ़ जेको अॻु थी थी गुज़रियो सो थी गुज़रियो पोइ चए थो हाणे हीअ शरीत जो हुकुम इहो आहे हिन अलाह कान गफ़ूर रहीम बेशक अलाह ताला मफ़रत करण वारो आहे हाणे इहा ॻाल्हि हिते कईसूं रिश्तेदारीअ जी ऐं हिन सूरत जेको नूर पढ़ूं पिया पाण हिन वक़्तु हुन में ॿ दफ़ा आहियो त हिननि जे अॻियां माना हीअ तक़दीस आहे हिननि रिश्तनि जी हिन उन्हनि जी हुरमत आहे उन्हनि जो मतिलबु त लिहाज़ु रखिणो आहे हुननि जी त परखोर करणी आहे हिननि माण्हुनि जी रिश्तेदारनि जी हाणे हिन जी पहिरीं इहा माना करे था वञूं लहसल मां हरज त तव्हां ते हर्ज़ु न आहे जो अंध अंधे ते को हर्ज़ु न आहे भला वला अलज न मंडे ते को हर्ज न आहे वला अल मरीद मरीद ते हर्ज न आहे वला अला अनफुसुम न की तव्हां ते आहे अंताखलूमिन बु ते कुम जो तव्हां पंहिंजे घरनि में खाओ ऐं बियू थिए आबाहि कुम त या तव्हां पीरनि जे घरनि में खाओ ऐं बियू थिए उम हाथ खुम या पंहिंजे माइरनि जे घरनि में खाओ ओ बियू ते अखवान ए खुमि पंहिंजे भाइरनि जे घरनि में खाओ इखवान भाइर खओ ओ बियूं ते अखवा थिकुम या भेनरुनि जे घरनि में खाओ अखातू ते अमाम में खुम या पंहिंजे चाचनि जे घरनि में खाओ अम्मा ओबियू अम्मा थी या पंहिंजे पुफियुनि जे घरनि में खाओ ओ बियू थिए या पंहिंजे मामनि जे घरनि में खाओ ओ बि हू ते खालातुम या पंहिंजे मासियुनि जे घरनि में खाओ तव्हांजे माउ जी भेण जेका आहे मासी औमी नौकिरियाणी जेका तव्हां मासी मासी कंदा उहा ॻाल्हि बि आहे खालात ओ मां मलख मलखुम मफ़ा ते जंहिंजूं चाबियूं तव्हांजे तव्हां वटि आहिनि जंहिंजे घरनि जूं के माण्हू वेंदा पंहिंजो जंग ते हिन ते हुन ते सफ़र ते त पोइ वरी चाबियूं ॾेई वेंदा घरनि जूं ख़्यालु रखजांइ त घर जूं त उन उन जे घर में तव्हां खाए सघो था ऐं कुम या तव्हांजे दोस्त जेके वेझा दोस्त आहिनि लाइ इलाही सारा हुकुम जुनाउनि अंताखुल तव्हां ते इहो गुनाह कोन्हे जो तव्हां खाओ आहिनि गॾिजी त भई गॾिजी उन में गुनाह कोन्हे ऐं अर्ष्ता अन या अलॻि अलॻि खाओ त उन में गुनाह कोन्हे को दख़ल तुम बि अथनि फसल आहे अख़र में आख़िर में इहा ॻाल्हि इन ई हिकिड़ी आयत में करे थो छॾे जॾहिं पंहिंजे घर में दाख़िलु थियो त पोइ सलाम करियो अला अनफुस पंहिंजे पाण ते या पंहिंजे पंहिंजे माइटनि ते मतिलबु जेके घर वारा आहिनि भाती हुननि ते या पंहिंजे पाण ते त ईअ अथनि सुहिणो सुहिणो जेको आहे पंहिंजो दुआ दुआ वारी सलाम ग्रीटिंग जेका आहे उहा कयो मिन इन दावा जेका अलाह जे तरफ़ां तव्हांखे ॿुधाई वई आहे जेका मुबारक अथनि मुबारक आहे बरक़त वारी आहे ऐं तइयबत जेका पाक आहे बरकातू हिन में इहे सभई शयूं अची वियूं इहो जेको सुहिणी पंहिंजी आहे टई विसालु रहमत बरकत लाहौल आयात अहिड़ी तरह सां अला ताला तव्हां ते आयो तूं पधरियूं तो अल अल छा त जीअं तव्हां अकुलु धारियो पंहिंजो समुझ वारा थियो अकुल वारा थियो हाणे हिन में पहिरीं पाण पढ़ी वियासीं पोइ अलाए सम्झ में आई ॻाल्हि कोन आई त हाणे वरी उन जी ॻाल्हि था करियूं त अंसार जेके हुआ त उन्हनि खे ख़राबु लॻंदो हुओ त खाइनि पंहिंजो अंधनि सां या मंडनि सां या पंहिंजे चुंडनि सां या मतिलबु जेके डिफेक्ट वारा वीचारा माण्हू हूंदा हुआ इनवेलिड जंहिंखे चइजे अफसर त उन्हनि सां गॾिजी खाइनि या जेको माण्हू ॾिसे कोन थो सघे उनखे ख़बर कोन्हे भई छा किथे आहे तमामु सुठो किथे आहे ख़राबु भला हार जो अलाए ज़हाम ज़हान त मरीज़ जेको मरीज़ आहे उहो पर उन्हनि खे बि ख़राबु लॻंदी ॻाल्हि जेके मंडा हूंदा चवंदा त भई असां सां नफ़रत था कनि असीं हिन सां गॾु छो था खाऊं पोइ इहो मतिलबु त हिकिड़ो सिलसिलो हो सोसाइटी में भई हिन करे अलाह ताला फरमायो त हिन में हर्ज़ु कोन्हे तव्हां गॾिजी खाओ हिन सां या धार खाओ पोइ तव्हां ते को गुनाह कोन्हे पर मतिलबु त इहा किराहत न करियो जो हुन सां छो त वांधे सां कोन खाईंदुसि अंधो आहे सिधे खां कोन खाईंदुसि जॾो आहे या मरीज़ आहे इन करे हिन सां कोन पर हुनजी सहूलियत ॾिसबी त भई मरीज़ आहे उहो आस्तिक खाईंदो तई सॻा सियार आहियो तई खाई वेंदो हलिया उहो मरीज़ वीचारो बुख मरंदो ऐं पोइ मंडो आयो वेही कोन सघंदो आहे चङी तरह कोन त तव्हां खाई वेंदो तकिड़ा त पोइ त उहो वीचारो जॾो छुटो त अहिड़े नमूने सां सभई जेके जिन खे मतिलबु का वेलिडिटी जो आहे मतिलबु मसालो को त उहो जेकॾहिं गॾिजी तव्हां खाओ हुनजे लिहाज़ खां त बि ठीकु आहे जेकर हुनखे अलॻि पंहिंजी प्लेट में ॾियो त बि ठीकु आहे हिकिड़े त इहे ॻाल्हियूं थी वेलियूं ऐं ॿियो वरी माण्हू अकेला न खाईंदा हुआ उहो बि अचे थो पंहिंजो को महिमान मड़ो को अचे को हुन सां गॾिजी खाइजे अहिड़ा ॼण रस्म हुई हल इब्राहिम अल खां वठी मतिलबु त इहो हिकिड़ो माण्हुनि वटि के वरी किनारा फलाणा ही फलाणा कबीला हुआ वरी इंतज़ारु कंदा मानी तयारु कयो वेठा ॾींहं जेको लॻे वाटड़ू त पोइ हुन सां गॾु गॾिजी खाईंदासीं या अकेलो ऐं कीअं खावां त मुंहिंजो पोइ हाणे वीचारा सुठी ॻाल्हि हुई मतिलबु हिन में पर पोइ अलाह ताला चयो हरू भरू पंहिंजी तकलीफ़ में न पओ पोइ जेकॾहिं अकेला खाओ था त बि ख़ैरु आहे वरी ख़ैरु आहे पोइ वरी केरु वरी चवंदा भाउ ॿियो असां सां केरु न खाए मतिलबु तहिड़ा माण्हू हूंदा सभु कंहिं क़िस्म जा ज़माने में हिन करे हाणे सभु को पाण अलॻि खाए या गॾिजी खाए हाणे कई सोसाइटियूं हुयूं हुन में जो पंहिंजो क्रिश्चन यूदी त पोइ हाणे जेके तव्हां बि खाईंदा हुआ पंहिंजो ऐं हींअर बि अॼु ॾींहं ताईं बि यूरोप में गॾिजी खाइनि था पंहिंजे ॿियनि मुल्कनि में पर हाणे असां पाकिस्तानी मुस्लमान इहो सभु को पंहिंजे मुंहुं थो खाए या पर जॾहिं महफ़िल आहे को दावत आहे पोइ हाणे माण्हू गॾिजी हिकिड़े विछाए सभई हेठि वेहनि था पोइ हुते खाइनि था वग़ैरह हाणे इहो बि सुठी ॻाल्हि आहे पर हुते वरी के गॾिजी खाईंदा के लफ़ लफ करे के चप चप करे के हीअं करे हूअं करे को हुतां रहणो हुतां रहणो हुतां रहणो पर खाइण जा के आदाब थियनि था उनखे माण्हू सिखणो पवंदो त भई पंहिंजे पासे खां खाओ ऐं उहो जेको खाओ था लप भरे वरी उहा उछलियो न हुन मंझि चांवर जेके आहिनि माण्हू वरी उछलींदा हुआ थाल में वॾे में अड़े ख़राबु करे छॾी सॼो ॻाल्हि त माण्हू खे ॿिए खे वरी क्राह थींदी वरी उहो चवंदो बाबा हीअ छा आहे त हिन करे या त अहिड़ा माण्हू वरी पंहिंजे हर हिकु पंहिंजी प्लेट में खाए न पर हाणे न गॾिजी खाईंदा वरी ओ हुतां हुन बि ॿूटी खनि हुतां छिक हुन पासे खां हुन पासे खां तूं पंहिंजे पासे खां खासि कंहिंखे हुकुम आहे मतिलबु अहिड़ा आदाब आहिनि खाइण जा उहे माण्हू खे सिखणा पवंदा जेके नथो सिखे त पोइ ख़ैरु ग़लति आहे बरहाली इहे ॻाल्हियूं सुठो आहे ऐं को माण्हू मूंसां शरीक हुजे त अल्ला ताला मूंखे ॾींदो इहो माण्हू समुझंदा हुआ फ़नत अलाह हाज़िर त हिन में कोन्हे मतिलबु भई तव्हां मर्ज़ी रखा हो को ख़राबी का ॻाल्हि कोन्हे मतिलबु हुनमें फज़ीलत आहे भले हुनखे तव्हांखे सुवाबु मिलंदो वधीक जीअं तव्हां इहो रिहाज़ को था ज़मानु ऐं अन हुकान मज़कूरूं न आल ज़मानत यखलूफ़ू अंसार फी मुनाज़िम हेॾा ख़रज बि जहाद हरजून ऐं खुलू हाणे माण्हू कंहिं कंहिंखे चाबियूं ॾींदा घरनि में रहंदा पर चवंदा हुआसीं खाईंदासीं कोन हिते छो जो हुननि असांखे इजाज़त कोन ॾिनी आहे चाबियूं ॾेई वियो आहे हलियो पर मूंखे को चयो कोन भले तूं खाई सघंदो पर पोइ खाईंदो कोन हो हिन ख़्याल सां पर भली भले पियो बुख मरे विया माण्हू हुआ वीचारा कोन खाईंदा बग़ैर इजाज़त जे त पोइ इहा अलाह ताला रुख़्स ॾिनी आहे त हिकिड़ो शरीयती तव्हांखे रुख़सत आहे हू भले लफ़्ज़ सां पर हिन जे लाइ चाॿीनि वारे खे खपे त हुनखे चई वञे बाबा खाइण पीअण जे लाइ मतिलबु ईअं न खणी वञी सॼो पंहिंजे घर में रख या वञी विकिणी छॾ सॼो मुंहिंजो माल पर पंहिंजे खाई सघे थो मुंहिंजे माल मज़ा या मतिलबु त हाणे अहिड़ी हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग हुअणु घुरिजे चोथों इहो त अनहा नज़ल फी इस्कात जहाद अमन ज़करूमिन ज़ <clears throat> ख़ामि सलाम हर ज़माना हर वलीमा वग़ैरह मुंहिंजो सॾ थो थिए त पोइ हुते माण्हू वञी खाए अला अल अलाहू हिन जा टे कोलनिया थी औलाद जी ॻाल्हि कईसूं तंताल कई सूं अॻिमें हाणे पंहिंजो अॻिते चए थो मां मतिलबु त घर में कंहिंजी ताम आहे ऐं तव्हांखे उन चाबियूं आहिनि या तव्हांखे अख़्तियार आहे त तव्हां खाई सघो था जेकॾहिं अहिड़ा इराखान ताम मबज़ूल आहिनि जेको वाधारे आहे अबंडंस में आहे त तव्हां खाई सघो था पर इनकान महरूज़ आहिनि जेकॾहिं लम याकुल लहुम <clears throat> ولا إلى ما ليس بمعقول وإن كان غير محروز عنهم إلا بإذن منهم ثم قال أو ما ملكتم हाणे इहो बि इहो थियो जिन जेके नौकर आहिनि चाकर आहिनि उहे खाई सघनि था हुनजे घर मां अदा अन अन हू अन्नी बि हीअ वकील वकील रजल वकीम हू फीदाए त हू यजूज़ अल यजूज़ लहू ऐं याकुल मिमा यकूम अरे मिन समार ॿियो अन हू अराद मंज़िल रजल नफ़्स हू याकुल मिमा अदखर हू काल हू ख़तादम जेकॾहिं ताम आहे ऐं मौजूदु त पोइ खाए कालिबिन अब्बास सिद्दीक़ अक्सर वारद आहिनि सिद्दीक़ जेके आहिनि के खां दोस्त जेके आहिनि से घणा थींदा आहिनि या वेझा थींदा माइटनि खां अला अनल जहनमीन लम बिल आबाए उम हाथ त ॾिठो ॾिसो कोन था क़री में जेको हुकुम आयो आहे त जहनम में जेके आहिनि उहे सॾु था कनि वारो आहे चयो छा असांखे बचायो या मतिलबु त उनजे लाइ लाल ताला जेको बयानु कयो आहे त पंहिंजे पीउ ऐं माउ खे कोन थो सॾींदे पर पंहिंजे दोस्त जो नालो वठनि था फमा चए थो कराशी में चई त फमा लाना मिनशाफ़ ई न असांजी शिफ़ात वारो वारो कोई कोन्हे को वॾा सदीक आहियूं असांजा घाटा दोस्त जेके यार हुआ उहे बि अलाए किराया भॼी हलिया त माउ पीउ जी ॻाल्हि ई कोन थो करे माउ पीउ जी ॻाल्हि आहे क़रासी में त उहे तव्हां वटि कोन ईंदा पर हू पाण माण्हू त चए जेको जहनवी आहे यार मुंहिंजा भॼी विया मूंखां नबी सलाह मज़मूम आहे जेको जेको दोस्त जेको सुठो आहे मतिलबु त भलो आहे भलारो आहे चङो आहे उहो जहनवी माइट खां वधीक मज़मूम माइट खां वधीक सुठो आहे यानी दोस्त आहे तव्हांजो माइटु कोन्हे पर उहो भलो आहे होॾां उहो माइटु आहे उहो मज़मूम आहे त उन उनखां हू भलो आहे दोस्त पर मुराद बि सिद्दीक़ अल उहो वाहिद याबर बि ही जमी वाहिद वाहिद ऐं ऐं सिद्दी सिद्दीक सिद्दीक़ वाहिदी आहे नवल सदक आहिनि मुआत सचो आहे हू पंहिंजे कंपेशन में रहम में तव्हां सां मुहबत सां सचो मुहबत में आहे असांजी वाफ़िक़ातिनू बातिन कमा वाफ़िक़ाहिर ज़ाहिर सिद्दीक़ो आहे जंहिंजो बातिन तव्हांजे बातिन सां मुआिक़त रखे थो ऐं हुनजो ज़ाहिर बि तव्हांजे ज़ाहिर सां मुआफ़िक़त रखे थो उहो तव्हांजो सिद्दीक़ु आहे उहो तव्हांजो दोस्त आहे तक़दम जेके طيب، ثاني انه منسوخ بقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يوزن لكم وجنا فلان ان ايات سا منسوخ ٿي آهي نه ٿي آهي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وقال تعالى ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا في اربعه هل ان ۾ گڏجي يا الڪيلو ڪيلو کائجي گڏجي کائڻ ۾ مطلب هڪڙو جنرل اصول هو त गॾिजी खाइण में बरक़त आहे जो ॿिनि ॿिनि माण्हुनि जो खाधो हूंदो त टे माण्हू हुन मां खाई वेंदा हलिया या चई चैन जो हूंदो त हुन मां पंज सत माण्हू खाई वेंदा हलिया हिन नमूने सां उहो सुठो आहे ऐं हिकु अलॻि खणंदो उहो अलॻि खणंदो त वरी ओभर थींदी वरी उहो उछले छॾिबी पाण वटि वरी हबछ करे मूं जहिड़ा माण्हू घणेई हबछी विया आहिनि बसि वेंदा पर आहे घर में पोइ यकदमि सॼी प्लेट भरे रखंदा पोइ खाईंदा कोन पोइ वरी उछले छॾंदा सॼी प्लेट कई हूंदी पोइ आउं वरी ॾिसंदो आहियां धीअ अड़े प्लेट सॼी भरी पई आहे हाणे उछले छॾींदो आहे छा कबो माना त मुंहिंजे को घर में ईअं खाए त आउं हुनखे मतिलबु दड़िको ॾियांसि भेण खयो खयों त खा हाणे त पेट में थो विझाए दॿाए थो पोइ अहिड़े नमूने सां इहा मतिलबु की छा चइजे ज़ाया करणु अलाह ताला जो छा खाधो रिस्क आहे हुनखे अहिड़े नमूने सां उछल पराए खणी अचणु सॼी प्लेट भरे वरी उन मां खाइणु न तंहिं करे माण्हू थोरो खणे वरी पोइ थोरो खणे वरी थोरो खणे जेतिरो ॾिसे त एतिरो खाई सघंदुसि पर उलाह साहिब उहो पंहिंजो हथ जे आङुर सां उहो चिटे उनखे सॼो पंहिंजो आङुरियुनि खे बि चिटींदो त मतिलबु त अहिड़े नमूने सां असां अॻे ॾिठासीं वीचारा उस्ताद असांजा हेॾा होॾा ॿिया माण्हू फज़ील वारा जेके त पंहिंजो पेल प्लेट अहिड़ी साफ़ु करे ॾींदा जो हीअ जहिड़ो धोपी पई आहे ऐं अहिड़ी नमूने प्लेट हूंदी आहे असांजो उस्ताद चिराग साहिबु उस्ताद पंहिंजो उबैदुरहमान रहमान अज़मीर रहमत अल मफ़रत करे रहम मोकिले त अहिड़ा मतिलबु प्लेट्स इहो असी वरी कुझु न कुझु पियो हूंदो आहे प्लेट में पर हू चए अहिड़ो में साफ़ु करे थींदो आहे चटे सटे चवंदो धोती पई आहे पर धोअण जी ॼण ज़रूरत ई कोन्हे पर ख़ैर धोअण त ज़रूरु खपे पियो हाणे बि चयो धार खाओ या अलॻि खाओ चारि खोल आहिनि पहिरियों इहो अनाज नज़ुल थी बनी खिनाना बनी खिनाना जे मुतालिक़ मुहर वहदाम करे छॾऊं पाण ई पोइ अल्ला ताला ही नाज़ कई कॉल आहे हिन खां पोइ ॿियो कॉल इहो आहे के वरी असां सम्झा त हिन सां गॾजी खाइजे मतिलबु महिमान सां ऐं उनखे न छॾिजे त अकेलो खाए पर असां वटि के वरी माण्हू आहिनि वरी चवंदा हुआ असीं कोन खाईंदुमि जेको होस्ट हूंदो घर जो भाती महिमान असांखे अॼु खाईंदो ई कोन माॻे जे तव्हांखे खाराए ऐं पोइ पोइ इहो बि मतिलबु आहे त हिन ख़्याल सां कुटी पए त पोइ हाणे भले महिमान पई खाईनि पोइ वरी जेको बचियो सचियोसि वरी माण्हू पाण खाईंदो इहो ख़्यालु हीअ वग़ैरह असां सगुराब कंदा हुआ जो हूंदा ई करे ऐं पाण महिमान खे खाराईंदा हुआ महिमान वटि खाईंदो पाण वग़ैरह वात मिस कंदा मिछ मिछ मिछ कंदा वेठा त मतिलबु त इहो बि हिकिड़ी सुठा ई जे ख़्याल सां आहे चङा ई आहे पर जेकॾहिं माण्हू न खाए महिमान सां गॾिजी त पोइ हुनखे ख़्यालु लॻंदो आहे अलाए छा आहे ॻाल्हि हा हुन खां पोइ टियों कॉल जेको आहे चए थो अनहा नज़रत थी क़ौम कानू इहो त हर जून ऐं अकलू जमी आहिनि न हू ज़मिन वई आनफर्कमर के वरी अहिड़ा हुजो गॾिजी खाइण ख़राबु सुम्हंदा चवंदा सभु को माण्हू पंहिंजे पाण सां खाए न ज़मिन वई आकुलु कुल वाहिद मिन मुनफर्द सभु को वरी पंहिंजे हुन सां खाईंदो त इहो बि ग़लति आहे भई ॿई ॻाल्हियूं गॾिजी खाइण बि गुनाह या अलॻि खाइण जेको आहे सुहाव आहे या फलान ईअं आहे राब انها نزلت في قوم مسافرين اشتركوا في ازوادهم فكان اذا تاخر احدهم امسك الباقون عن الاكل حتى यहज़र फनज़ ذلك فيهم हिम तरख़ीसन अक़ जमात अलॻि इहा चोथीं ॻाल्हि कई त सुहिणी ॻाल्हि आहे त ग़ैर मुसाफ़िरी में वेंदा हुआ गॾु पोइ हुन वरी जेको पोइ त भई हुन बंदो आहे हुन बहंदो आहे तव्हां बंदो आहे थोरो आहे घणो आहे त पोइ वरी हुनजो हिकिड़ो माण्हू पोइ हिते रहिजी वियो को झंगल जे ख़्याल सां कहिड़े ख़्याल सां त पोइ हिते रहिजी वियो आहे चई हाणे हू अचे त पोइ पंहिंजो असीं खाऊं गॾिजी त पोइ भले मतिलबु त हिन में रुख़्सत ॾिनी वई त तव्हां भले खाओ मतिलबु त हू जे रहिजी वियो आहे हाणे अलाए अॼु अचे सुभाणे अचे पोइ अचे काफ़िलो पोइ हिते रहिजी वियो आहे मिर्ह जो त पोइ हुनजे लाइ बचाए रखो खाधो जेकर हुनजे लाइ बचाइणो अथव पर खाई सघो था अलॻि तव्हांजी मर्ज़ी आहे जेकॾहिं मतिलबु हिन में को गुनाह कोन्हे को त हरू भरु हुन जो इंतज़ारु करियो अहिड़े नमूने सां फ़ैदा दख़ल तुम बुयूतनि फ़ी हा कौल पे पहिरियों कौल इहो आहे त अहद मां मसाद घरनि मंझि या पंहिंजे पंहिंजे घरनि मंझि सभिनी घरनि मंझि जॾहिं दाख़िलु थियो था सलाम कयो फसलमूं अला अनफुसिकुम उन में पंज कौल आहिनि यानी इज़ा दख़ल तुम व्यूत अनफुकुम फसलमूं अला अहाली कुम पंहिंजे माइट पंहिंजे घर जे भातियुनि ते सलाम कयो अयाल कुम पंहिंजे ज़ालुनि ते पंहिंजे औलाद ते जाव रहमत ले चयो आहे इज़ा ॿियो कौल आहे त इज़ा दख़ल तुमल मसाजिद फसल अला मनफ़ी आहे मस्जिदुनि में जॾहिं दाख़िलु थियो त पोइ सलाम करियो जेके उन में आहिनि पाण सलाम आस्ते कजे ईअं न माण्हू छा क़ुर पढ़णु पियो वॾी वॾी मस्जिद आहे सलाम अलेकुम अहिड़े आवाज़ सां कजे जो सभु माण्हू डिस्टर्ब थियनि भई भरिसां दख़ल थिए त सलाम कजे पर जेकॾहिं घणी हिन में अॻिते ईंदो किथे त पंहिंजो घणा हुजनि त आस्ते कजे जो बसि पाण ई पाण ॿुधिजे या जेको भरिसां वेठो हुजे माण्हू उहो भले ॿुधे बाक़ी ॿियनि खे डिस्टर्ब न कजे पर सलाम ज़रूरु कजे मस्जिद में दाख़िलु थियण वक़्तु सलाम कजे पर उहो भले दिलि में कजे या ॾिसजे केतिरा माण्हू आहिनि हिकिड़ो ॿ टे चारि माण्हू आहिनि पोइ थोरो वॾे आवाज़ सां कजे घणा हुजनि त पोइ वॾे आवाज़ सां न कजे आस्ते कजे इहा ॻाल्हि ईंदी हिदा दख़ल तुम फी बीहुम हिदा दख़ल तुम बीहूतन फसल दीनु तव्हांजे दीनवारा आहिनि सलाम कयो ॿियनि घरनि में पर दीन मां ॿाहिरि आहिनि त हुनखे न सलाम कयो ॿियो कौली हो हिदा दख़ल तुम बीहन ग़ैर फसल तव्हांजे घरनि खां सवाइ ॿियनि घरनि में दाख़िल थियो था हसन रदी अला ताली ईअं थो चए पंहिंजो हसन बसरी रहमत खे च पंजूं कॉल यादा दाख़िलतु बीहूं अथनि फ़ारग़ अथनि खाली घरु आहे फ़ारग़ आहे हुन में को माण्हू कोन थो रहे अला अलाए सिकुम पोइ पाण ई पाण सलाम कयो अलामना सेखारींदो हिते यकुलाम असलाम चइबो पर केरु बि कोन्हे हुते चइबो आहे इबाद अलाह हिसाल इहो उमिरि अब्दु उमरो इब्राहिम नखैया अबू मालिक खे इहे चवनि था ॿियो कॉल इहो आहे त वकील सलामू अला नफ़्सी पंहिंजे पाण ते सलाम कजे जीअं चइजे त अलाम अलाई ना रबना तहयतमिन अलाम असांजे तहियत आहे वाहिद जमात अजम हा फैसल जेकर हिकिड़ो ई माण्हू करे थो सलाम त बसि उहो खोड़ आहे इअं न त सभु खोड़ सलाम करे असांखे फादर मिलिया मुंहिंजो फादर त कोन चाबुक मिलियो पहिरीं त आयो असांजो स्कूल खुलियो त पोइ उस्तादु आयो त असां ख़ुशि थिया अथऊं ॿार ॿार हाणे मस्जिद में दाख़िल थिया अथऊं हिकिड़ो घिड़ियो अची असलाम वलेकुम वरी ॿियो घिड़ो अची असलाम वलेकुम वरी टियों घिड़ो वलेकुम उस्ताद खे अहिड़ी कावड़ आई सभिनी लाइन में लॻाए हिकिड़ी हिकिड़ी चा बुक ॿ टे अलाए केतिरा मूंखे यादि कोन्हे हाणे पर पंहिंजो सभिनी खे चई ख़बरदार वरी ईअं कयो वेही सलाम त बि मार पए नथा करियूं त बि मार पए हाणे वञो कयल माण्हू हिकिड़ो सलाम करे बसि पोइ वाह हुजनि सभिनी जे तरफ़ां थी वियो हुयो बसि सलाम सभु को सलाम न वेठो करे <laughs> वाहिद जमायत अजा अन जमी हुजण जाइज़ थी वियो सभिनी तरफ़ां फ़ैज़ा दख़ल रजुल मसदन जा जमा कसीर सलम यस नफ़्स जेकॾहिं घणा माण्हू वेठा आहिनि त रुॻो पंहिंजे पाण त सलाम हिकिड़ी सलाम वैदा ख़ान ज़ा जमा कलील जेके थोरा आहिनि माण्हू त पोइ भले उन मज़ा कंहिं ते सलाम कजे जो को जवाबु ॾिए पर ज़रूरु न आहे सभु को जवाबु ॾिए तव्हांखे काल उल हस कालल हसन कान निसा यसलम अलाए निसा इहा ॻाल्हि सुहिणी आहे त चए थो औरतुनि खे सलाम पराइण खे न कजे वरी मायूं सलाम कनि मर्द खे मुस्लमान ॾिसंदियूं असां वेंदा आहियूं पंहिंजे में किथे शॉपिंग सेंटर में को टोपी पाती पई वेंदी आहे मूंखे त माण्हू सलाम कंदा वीचारा त मतिलबु मुस्लमान हूंदा सलाम कंदा मुंहिंजो सुठो आहे माण्हू को सलाम त करे काफ़र हूंदो त मां कहिड़ी ख़बर मुस्लमान आहे काफ़र आहे को तामी निशानी खां हुअणु घुरिजे हाणे इतिहास में वकफता करियूं अलाह वाफ़ा वर वरना वाफ़ज़ना वादन अला स्वातल मुमस्तक़ीम सातीना अल